datorren asteko aktualitatean errepaso bat, Severin! Eta egunkuan estatu batuetako imigrazioaz, shutdown delakoaz, Davoseko forum ekonomikoa eta roingak zaizku aktualitatira jin. Lehen aktialitatea dugu urdin imigrazioaz estati batietan. Donald Trumpek proposatu du Amerikar kongresiai horta, eh, hortan senatua eta ordezkaien kanbea, eh, badelaik lege bat, prest agertzen da bat kakot sortzi miliu pertsonen naturalizatzia edo nazionalitatean emaitia. Kajik bi miliu pertsona hoike ilegalki sartu dia estatila eta hoietaik kajik zazpehun mila haurak dia dreamers izendatuik dienak. Azken hoieke, eh, bazien Obamak ezari izian plan berezibat lagungoen ukeitek. Publikum. Zentako Donald Trumpek rolako lege bat egin nahi du, hoi arte imigrazio forma hoen kontre uh, agertzen zelaik, ebe jadanik erran behar da imigrazioa egin dutin proposamenako, hoi arte ez tiela unartuik izan, demokratak eta hainbat errepubikanuek aldikal kontre boskatu behitie, eta Trumpek demokraten ideietan den lege hau proposatzez egoeraen desblokatzeko pentsatu da. Bena lege hortan, beste gaizabat agertzen da galtegiten behitu kongresuai, Mexika eta estatu batuen arteko murri baten finantzazioa ebai, hogeita bos miliar eh, dolar entako. Beste manea zerranik, xantaia bat egiten du Trumpek. Proposatzen kajik bi milio pertsoner naturalizatzia, benahunen truk hogeita bos miliar euro, e, dolar parka galde egiten ditu, be finantzatzeko. Hageiko ondoko egunetan ze eranen dian kongresiak, eta hoi jakinin utziko zutiegu. Bigarren aktualitatea entako estatu batuetan eh, egonazten gutu, shutdownaen urentziaz beita lehen galtua zer da shutdown delakua. Hau da, kongresuko diputatiak estilaik adosten estatu batuetako aintzin kontu baten unguian. Ondoriuak animalekuak izaten haldia, akordio batentako denboa hartzen delaik estatu batuak urratz geldian edo jalanti delakuan ai beitia. Horrek nahi du moment monumentien, museoen eta zerbitzu publiko sumait zerratuik diela. Shutdowna agitu da igan haste undarian demokratek ez behitzen aintzin kuntia buzkatu nahi. Zentako, ebe justoki lehenago aipatu dutugun Dreamersaen egoeren gatik Dreamersak diraike uh, adin gutiko imigratiak. Showdowna ekuatu di ordin igan hastian, uste ustez, bantaila entzortzia arte Trumpei elkibide baten atzamaiteko Dreamers edo adin tipiko etorkin entako ordian. Shutdown hau uh, hiu egun jaundu, higan aldiko abiminoa hama hiuan agitu zelaik, Obama zelaik boterean eta hama sei egun jauntzian, irabazi bat ordian Donald Trumpentako mandatien lehen urtebetetzia ospatzen dilaik. Hiugarren aktualitatea Afrika, ba, Afrikar bat asuna dugu, Afrikako estatuak o, biltzen behitutu eta asteundaruntan gailur bat antolatu die adiz abeban Etiopiako hibuian. Eta Musfaki Mahamat bat asuneko buia Trumpetaz ai izan da berize zentako. Bo, hitzapen tipi bate Trumpek, deitu zutin kaka estatiak edo pei de merde delakua Haiti eta Afrikako estatiak. Hoi Musa Faki Mahamat, uh, eh, diskurtsuan, errandu Afrikar kontinentia là, zela et mesu Hortas, état africain marginalisation, gogo Hortas. Surpresa bat izan da Ugandako presidentak maitatu behitu Trumpen erranak, Joeri Musevinik errandu maite zila Donald Trumpen zintzotasuna eta untxe egin dila Afrikaen ahultasunen maratzia. Gailura ordin kontestu bitxi bat nagitu da, hor joratu izan dien gaietaik uh, eh, nausia, ustelkeia ena izan da kontinenteko hainbat estatietan ustelkeia arrazuak behitutie. Ah, azken aitzineko aktualitatila jun lajun gitin aldihuntan davosea jamaiten gutu forum bat igan beita han igan hostialin urentu dena. Zer da hau, nazioarteko forum ekonomiko bat da, ezaguna da izigarri liberalain izateko, horrek edera nahi du merkatu ekonomia edo merkatu librien altreden forum edo gailur bat dugula. Hat zuiten dia urdin urteoz, hainbat estatubu, finanza eta entrepresa handien dragatzeko, leku hortan estatietaz gain, entrepresa eta finantzario handiak biltzen dira, estatu batuak eh, urdin komunikazio eh, lan handia egin die, igan hastin, Trumpek eh, ahitz aski lasaiak egin ditu diskurtsuan, galte egin duen investitzailer estatu batuai interesatzia jarraikitzia, eta hala beste estatubuiek o bergeiza egin diehan, Eta urentzeko hasteko azken aktualitatea rohingetaz dugu. Ohitazteko eh, rohingak Birmaniako minoritate bat dela handia diasaiten dina igan agoriratik. Eta haboesienak ihes EGIN DIE Bengladesia. Horit banin bazide, bai, azken denboetan hitzarmen bat izenpetuik izan zen, Bangladesh eta Myanmar edo Birmanien artin, joinga kenetxeta arra utzul ahal izateko, ben hau ez da wano aplikatuk. Asiako prentxan hagertzen da, etxila sartu behar zen joinga talde bat herrira heltzekun, hen etxiako sutan ikusi dutela, joingek akusatzen dutie Birmaniako armada hunen egilia izatiaz, dela, Rohingya bat ehoik izan da errefusiatu gune batetan Bengladesen, bigeren eraiketa da hoi azken egunetan, gertakai hoiek joingen eh, utzulzia zailtzen du eta behantazten. Oitu behar dae, eh, hainbat herri ereik izan ziela haintzinamentu balin bada, jakinin utziko du eh, zutiegu, egoera hortaz. Igan asteko aktualitatean errepaso bat, Severin! Thank you.